чорно-біле кіно. Відобраз не заплачу. Що було, те було. Мої спогади, наче чорно-біле кіно. Ще, здається, учора серце так не боліло. Стало біле, як чорне, стало чорне, як біле, білі хмари пророчі на кордоні століть мені випалить очі чорним полум'ям ніч. Літо тиха й несміле, у тепло не загорна, стало чорне, як біле, стало біле, як чорне. Чорно-біле кіно почорніло від ран, та душа, що була, наче білий екран.